itxu eman doka. Ingun. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Trumandokan Charles Bidegen agertuko zaikula musu eta potien arteko behesketaen egitea, ainara plazaola ela sindikatekuak aldiz kapitalismoaz bi emanen teizku, Josebai Turiotz beti bezala, machismo edo patriarkaen lege eta zedo arraueta zaiko zaiku, laurentxe agertuko zaiku be kanto komendioekin. Hortxe madoka. Has gitin. Zumat jentek ez luki euskaik hasi nahi. Zumat ez dia gai eskoletan hasi xede hoi bytu nahiz, eta utzi mintzajiaren jabetza gaitzeg izei alakuan. Ez da egunko bi haustia. Hamasei geren mentian, Esteban Garibai Zamailoa arrasatara ber arrenkoa ekin zebilan jada. Jaun hau, mila bostehun eta hoita hamahiuan sortu zen Gipuzkoako herrian. Espainiako erregiaren gizon fidela balimazene, uskaltzale izan zen. Hunibuz, libriak idatziz, izan toponimiai lotiak edoe uskal herriko erdi aroaz. Uskaen transmisionia ze beideiak ekarri zutian, herbereko haunver herrian plazaratuik izan zen ohartio baten bidez. Oharunen bidez, Esteban Garabaiek zion, Euskal Marinelek balearen arantzatzia esker Ternuako indiano zien mikmak edo algonkenekin harremanen sortzia kausitu ziela indianuak Euskaz jabetu behitzien. Geostik arantzale eta indianoen histegito bate agertu zaiku, holaz badakigu Kanadan deitzen den orinau orkatzaen izena, Uskazko horreinetik horra dela. Indian hoiek egarten dutien Uskal hitzen zerrenda luze bat agertzen da gisa horrez. Esteban Garibaien ohara etzen tontua ziolaik indianoek guen mintzazia ikasi bazien beste nurnahike ikasle zakela. Ez bazen tontua hatik klasista eta arrasista zelae eran halgen ezake, zerren beitio, salvaje, tonto, eta Jesu Kristoen graziaz hunkik ez dienek goe mintzajian ikastea heltu balin badiade, espitu xotilbatez duntu dien xui katolikoeke aizago ikasle zaketela. Azken bosken emaitzek jakusten badeiki espitu xuia ez balin bada pentsatzen zen bezain xotilae, pentsa halgen ezake, uskaen ikasteko eta jabilteko aski nerona balukiela jaleike kuntia da ea baden yuskain ikasteko eta egarteko intrezik. baina ez dakit, e, eh, zaila da, jakiten zer dauen, e, eh, zer bultzatzen duen norbera, olako lanetara. Aitzut bi armak, bintzat, nire nire adirena dela hau eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten duena dela pentsamendua. Eta nik nahi agun nuen uh, zinez kondatu nire gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, <laughs> hori erraten nizutek. Ekainaren amekan azpagnen Elisabiriko musikaldia. Lauak eta ditan tianko, Ibilaldia, Marmaueko eskultura bideskan, Bixente Loiagen ipuinekin. Zazpiontan apeitifa, sortziontan konzertuak aperan. Antion Lajandaburu eta Juper Ordorikarekin. Larre berdeak etxe zuriteiak horriak jendarme autoba Mahmau eta eiartziak antolaturik. Bildo txartean pasatzen. Design Kisses. Kisses. Kisses. Egin, e, sensibilitatez bet heik. Oh, eman dezan. <laughs> Musu eta potxa. Hau E, da denbora, eh? musu emateko urtea hasten dela, edo noiz nahi iten E, egin oz egiten halden, ba, bai. bai, bai, muturreko baina horretuk beti? Ba, ba, muturreko ipatzen maitu, kain zuzen, muturreko erren edu muturrian ematen dela. Eh? Eta mus eta potz pixka bat horrekin lotua da. Zeren, ikusi behar da, musu nun zet lekutze partetan emaiten den, edo, edo zerrekin emaiten den. Hau den, iduri lute potz espainetin ematen dela, eta pot hori da, eno ustez, putu kastoin itza, espain erreteko. Abon? Eta musu, biztan da, nun emetena muturian ez da erretien, baina mus bada, eta mus ere... Muzo? Le muzo, eta hori, nun emaiten demez, eskuarak hautatzen du bietaik. Ez da, sobera atitzen, eh? Eh, Potx bai. bai. eta musu, ez dati, behar bada, estalian bada beste hitzik, eh? Gete dute, muin, o, bada beste hitzik. Gut, hola, harri dira. Eta uh, zabaldu da, eman ezan bai baionan eta dure bane luitzunen biziki ondiren uh, eh, paste eta zertipiat le musu badira, hemen uh, publizietatea ez dut egin Bon. Orduan, enetako erreten dudalaik zirarreta bat musuan badu, zutena, ba, mus hori da ez, musu, badakiru zer den. Eta jo, emeti, emeti, guai, musu ematen dugu lait, hori da, aipatzen duena, bere lehenbiziko erranaia daltzen du, eta beste zentzu bat hartzen du. Eta musu erreten dugu lait, ez auku etorzen bururat, muturaren muturraren eh, irudia. Eh, diok, ez eh, zera, oksitandarrak dira biak. Hmm? Ah, uste dut, ba. ba pot, pot eta potio esetatu behar da, taskoinez, baina uste dut baiatzen. eh? Hala, eh, nik uste ikusi dudan horrela den. Eta jo, badira mintzatzeko manera, bereziti bestalian, guai ari da zabaltzen behar da, gauza bat egitea musu truk. Ez da hemen anitz Ez, ba... Oian, zer da, behaz, zerbait egiten dioten norbaiti, eta uh, unen paltzeko behin musu bat emanen daut. Norden ere musua bat emeten duena. Dohaini bezala du? Dohaini bezala. Eh? Beaz, frantzesez erran eh, itate, bon, erdaraz, eh, esuara zare dohaini teitea, ez? Musu Jo, frantzesez ere erreiten zen, eta ze paltzen duzu, eta embezeo premedela, hon bat zen, eh? pixe bat, musu bat zen da Eta ireo da eta jo bada musu huts, hori erran nahi du musu huts irorri nau, naro ea e, eh, zoin musu den, mutu jada ena ustez, erran nahi du zerbait da lehen diot norbaiti, ez da deus eman. Musu huts sartu naiz. Hori da. Beaz, bi hitz hoiek, nik erreten baitut, direla, ea ze lekutan ematen den eta zerrekin ematen den. Gik ez tegat, argunt okerianek, eh, balima, deus ikustekoik, bena, erraiten de, baduk erramat eh, eh, nur, eh, nurbaitentako, ez tegat, haurkipi edo zerbait, muskilu, errak erra muskilu. Ah, ez dakit zer den muskilu. Hori, hori, ez dakit erran, ez dakit, muskilu. Ha, ah, dos, bon, ez Muskilion. Horreke badik eh, oksitandar bai. urina, eh? Badu, bai, bai, bai. Adian ez da lotua mutuarekin, mutuzu, mutizu, ez dut uste. Ez da dit. Oh, ez dik importa, ez diago den dezakitena, bai. Itxi mandoka. Itxi emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kulturalea. Segitu, Ni galtzeko ez diatne behar. Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan, maia murua garekin. Kultur alea. ekainaren amajean ostirala. Urruñako bertioli elkartean. Bertioli afalia! Zazpietatik goiti, aperitifa. Urruñako bertio eskolak animaturik. Ondotik afaria. Odei barroso eta sustrai kolina bertsolari famatuekin. Bertiolin izanen da bertsoa afaria emango dizu egu ongi etorria prestatuko dute denen janaria Ez da batei izanen hau aspergarria El menua hogeita iru eurotan da Eta aurrena 6 eurotan Izenak eman 06, hogeita zazpi, lauro geita mairu, iruro bederatzi, berrogeita emeretzira deituz. Urruñako ikastolak antolaturik! Laurentz, badakiat ez dela bate polit antenan, hola benainuk eh, amanda jaten, les amanda. Eta euskaz nola erten da hori amanda? Amanda, amanda lir bat bazia, bena ez amanda, amanda pipera, erretenak eh, pipera tuken jat. Alma... Ama, ba, bena pipera, ez pula amanda. Almendra, almendra. Espainiola duko almendra. Bueno, bigo. Mena amanda almendra oiko arrabatuk ez, duk bai, bai, bai. espainiol, frantsesez. frantzez, ez... Eh, Bete egitu kumpatzen hau nune haiten da euskaz eta... Segunik badela frantses hizkuntzan eta gaztelaran kampotiar hitz habo euskaz... euskan den Fain, segur, enik bat, segur, mena hoi zerbait ene haiteko. eta nik onten indian, ene semia izan baita bakantzetan Valentzian, omen izkuntz bidazien egitea, eta han loriatuk egon duk, iruz palau egun Zer egin? Eta, eta, bizitatu tie bakik badie irris, uh, eh, ekoizpena, han. Abai? Ah, irris ekoizpena, nahiz eta behoa egiten dian, eta han, bezutuki arabak, espainian zielaik, uh, eginik eh, uh, urrestatzeko sistema eki. Oden badie urrestatzeko sistema, bena hor arraotegi berezia badie, ez dela nola nahika iabilten al, sistema hoi, eta badie olako txanda bat, eh, uh, bakutzen uh, lur pesain urrestatzeko. Odean badi olako batzorde bat, bata ez badu ze respetatzen, e, uh, eh, izaiten aldutila eta beste, eta hor, eh, semia irtuli zait, arrituik uh, eh, sistema hoi, putean, rabaoik hoik zamanik eta bena ezan du, bena errak hiu, ez pentsatzu zuak diela, eh? Ez beha jentek zer diena, dien, eh, hoietaz? Eh, eh uk die algebraia ia asmatu, zer asmatu die, gio ez dakit eh, gibel egin edo aintzinatu dienez, geostik bena garai batez pu azkar zutian, koa. Ba, hane batuk eben bezalako hintzak, eh, astuk, inteligenteak, eh, fiak eta otaik duk, eh, hane. Ez duzteatuzte gibelago giberako dien. Eta ba, problema duk, oa den indar bat, bat gibeloia dela, eta Frantzian eberra izaduk, eh? baduk indar bat gibela idena, eh? tiatzen, eh? Ba, ba, eta Egiten duk, bon, han ere segura eskipituak izan behar dela, hemen bezala baldin bada, handana bat bat dutuk, ale? Hola, eh? <laughs> eh? oh. eh, eta arrabak, berra izan da, bai, bai, bai, Bon, Bo, ordin, un txalo estela? Bo, oh, un zunazten, zunazten. Bakantzak uriantzen, ordean, morala izitak gohatzen. Eta belharrak eginik? Eh, ez da daku egiten erraiten dudan, gohatzen, ez duk hatxeiko. Yes. Eh? Bon. Eh, Nekiziak batiat hatxe horren jabilteko, eta ordean eh, egiten dudalaik gaizki egiten diat, ordean. Belharrak eginik? Ha, ah, belharrak? ha, Baina, baxen afartak ez duk hatxeik Ez hoi omen duke uska zahar, zahar, zahar, zahar, zahar, zahar hain atxe hoi. Eta baizik ez duk. Bo, untsa. Bo, ordean. Ordean, eta, voilà. Bo, ez errikan izinik. Bai, bai, bo, bai, demo galtzeko bakik, oh. ah, voilà. Adien. Eta ordean, hiri pentsatzez, ze zati uh, atzaman behar dunean bo, Pentsatu diat, jarrek izak ide maite duzun kan, musikan entzuna Eta berriki harra entzun diat, zazpi eskalen taldean kantoe bat, biziki maite dut musikalki bereziki, gitarra, azkarrak badiela hor, eta zinez untsa eginik den kantoe bat duik, eh, musikalki ene gustukoa zinez, ene gustukoa dena. jua, ebai? Eh, ez, ez, horreztu, gitarrak, gitarrak abloka, bloka, bi gitarra blok, eh, bon, bi kantariak ere ezagutzen tuken orza eta iturriaga, uke, zinez untsat zamaiten diat, kurrak ere badiak, eta kurretan baduk eh, gari, erzainak eh, taldeko kanta, taldea oiaren kantaia, kantari oia, eltuko Eh? Hala, hala, ordean, e, pentsatzen dian hasiko giela, zinez maite dudan zati bat entzunez, musika... Aila, kakoaz bat egiten, aipatutuzak elorriaga eta ituriaga, aipatutuzak e, idatzi die lan bat PTDP e, eta badak ikor e, baita euskal antzerkila italde bat eta egin behiti Shakespeare eta bai. Hamlet eta hoik egin behitzuten, bai. obra bat hek idatziko emanen die Fran, Frankoen ilobai gutun bat, eta zerbait. Abai, eh? Bai, bai, ai, ai, bai, eta beti anderni puz eta fux eta hoiek emanik. Ados, ordean bidian den xede bat. Pite hi, uh, skup guziak bat dutik, eh, ale, eh? Ai, xeno, eta, eh? Ordina? Ordina. Ordean kantoia, zazpi eskal italiak emanik, bid, bidiska egin zuten, eh? Bidiska ezer. Eta lehen azian uh, bertso berriak pobreziaren... Uh, pobreziaren... Mm. Eh? Uh... Beta horrekoak, pobreziaren jarriak. Jarriak, voilà. Ah, mena zazpi eskanen, nigo nori pentsatzen nien guta-gutarrak. Ez, mena guta-gutarrak ondotik zinik duk. Mena lehen esprabu, zazpi eskale, uh, Josu Zabalen uh, unguian, bi bertsolariak, bi diska egin zutien, uh, ni maiteukan nintian bi, biak, bigarrena berrezia zen, mena balio dizu entzutia, eta musikalki ere berrezia, uh, berrezia, berrezia, Ordin, euh, voilà, mena hor uh, diska, lehen dabiziko diska hortan, euh, ba, zen zinez musikalki maite dudan zati bat, beat deitzen dena, ordean uh, erran bezala kantan entzunen uh, huk, uh, eta elortza, eta gio beatz kantu ehoi ez dakit norena den, bo itzak beat, be, Josu Zabala, Igor elortzaen itzak eta Josu Zabalaen... Muzika? Muzika. Eta ostinez rokaduk eta gitarra hunak-hunak maite dituzan bezala badia zati untan. Entzun dezagun, zazpi eskale, beats! gauzetan Errukitan edo Norbaiteka perpea Eskaini ezkero Ez ez gazarre joaten Nomen zinen bero Batek dakira mutzen Ote zinen gero Ote zinen gero nik bodego goionetan ez autu zinturan Naiz eta zorion txu irubitu itxuran Begira da tristeura ez dakit sekula Nere burutik kendu alizango dudan dudan Ulertu izatetik Gertu baina urrun Nora bide edonun, el Elburua inun Ez baloi bakartian Ilargia lagun Betirako aldentzen Ikusi zintiugu egun hartatik joan dira bestean ez Orain ez kalenenak burumakur Giz, giz, giz, giz Haupetabestu zabelatxabani Giz, giz, giz, giz Iriotzekula entzunetzizkizun bi Giz, giz, giz, giz Egun hartatik joan dira besteak Segula sekula entzun ez dizkizun bi mando Ka Ainara plaza hola bigeren hastian tako heben eh, iparaldeko euskal irratietan gira gaipotolo potolo bati lotua e, igan hastian ikusi dugu ba zertan olako argazki baten bidez, zertan zabiltzan gaurko mundu ekonomiko eta soziala eta ingurumenaen argazkitxo bat, aitortu nahi ala ez, krisi batean gaudela onartuta bezala dago, eta ba, krisi hori ekarri dutenek ere bai, sistema kapitalistak, soluzioak eskentzen dituela do hori dio. Ordin zer dira bere atera bideak? Bai, hori dio, sistema kapitalista badakigu dagoeneko denok nola funtzionatzen duen, baditu helburu oso konkretuak eta helburu horiek dira aberastasuna lortu eta esku gutxi batzuetan metatzea da helburu nagusia. Torretarako beraien eh, adierazle nagusia barne produktu gordina da, horrek neurtzen dituen hiru gauza apurrekin, gauza asko hortik eta azkunde infinitoa da beraien helburua eta produktibitatea beti gora egitea. Lehenik esan behar dena da, azkundea bera eta gero eta produktibitate gehiago izatea arazo bat dela, beraiek ez dute ikusten, baina guk hori arazotza ezin ezinezkoa da azkundea infinito izatea. Zer planteatzen dute? Bueno, azkunde infinito izateko muga horiek saiesteko teknologia. Teknologia da etorkizuneko jainkoa, denak soluzionatuko du e, teknologiak, asmatuko dira teknologia berriak ditugune arazo guztiei irten bide emateko duk ez dago asmatuta, baina badute fedea dena asmatuko dela eta dena soluzionatuko dela horren bitartez. Orduan ez daukagu sistema bera aldatu beharrik. Soluzioak etorriko dira, beraien e, ustetan. Eta ben horrek, e, jatik ezetz bat edo duda sortzen dizu zuri? Bueno, lehenik eta behin ez dute arazoa konpontzen. Hau da, azkundea baldin bada arazoaren oinarrietako bat, azkundearekin jarraitzeak arazoan aurrera egitea da eta ondoren e, beraien tesia ontzat eman da, teknologia horiek oraindik asmatu gabe daudelako, eta ez daukagu soluziorik e, eh, arazorrentzat orduan, ezin dugu arazo sakontzen jarraitu, irten biderek izan gabe. Guke eh, planteatzen duguna, oso simplea dirudi, baina guk uste dugu benetako alternatiba, elake defendatzen duena da ekonomiaren trantzizio bat, hau da, trantzizio ekologiko bat, Eta trantzizio sozial bat ze benetan eh, kaltetuak irtetzen direnak eh, sistema kapitalistarekin gizartea eta ingurumena dira. Ze ekonomia agintzen dutenak beraiek dira eta beraiek onura bakarrik ateratzen dituz ez berdin zaie gizartea eta ingurumenean dauden eh, kalteak. Gu planteatzen duguna zer da? Bueno, ekonomia guztiz era aldatzea. Eta nola? Bueno, lehenik eta behin beraiek jarraitzen duten edo bultzatzen duten kontsumitu, kontsumitu, kontsumitu horri muga jartzea. Hau da, kontsumoa arrazoizko izatea eta kontsumitza behar duguna. Eta kontsumoa izatea ungi izatearen e, neurtzaile bat. Mm-hmm. Beste alde batetik, enplegua. Kapitalismoaren zako, enplegua da sortzi ordulan egiten duena eta etxetik kanpo egiten dena eta hortik kanpokoa ez da enplegua ez da lana, ez dezer, dagoena da eta egin beharrekoa da. Eta, eta bai, hori da, placer bada, guztiok oso gustura egiten dugu, beraiek ezik, beraiek ez dute guzti hori egiten, beti egongo da norbait beraiengatik egingo dutena, bestela ezingo lukete e, denbora guzti hori lan mota horietara zuzendu. Beste alde batetik, esan beharra dagoena da, beraiek e, bultzatzen duten lan eredua dela bizi lan egiteko. Gu bultzatzen duguna da, lana gure bizitzaren parte bat da, baina da e, behar ditugun baliabide batzuk lortzeko bide bat, baina ez bakarra eta ez hortarako bizi behar garena. Bizitza lana baino gehiago da. Mhm. Beste alde batetik, azkunderik gabeko aberastasuna da bilatu behar duguna. Behar duguna eta ongizatea bermatzen digun dena ez da diruz. Neurtzen, aberastasuna ez da dirua eta kontsumoa bakarrik beste alde batetik barne produktu gordinaren e, neurtzaile hori, bai, hori da fantasia hori alde batera utzi behar da, hori ez da ongizatea bermatzen digun ezer, hau da, beraiei interesatzen zaiena neurtzen duena da, eta badirudi denok horri men egin behar diogula. Beste alde batetik, kalitatea eta irankortasuna da bilatu behar duguna konsumoaren e, aurrean, hau da, gure kontsumoa da erosi erabili bota sistema hori da, bai, behin eta berriro kontsumitu, erabili eta zahorra e, eh, sortzen dugu. Kalitatezko produktuak eta irankurrak direnak sortzen baldin badugu ditugu ingurumen kalte asko ere gutxiagoa da, baliabide gutxiago erabiliko ditugu eta ondakin gutxiago sortuko dugu, ondakinen gaia ere araza ondia da. Balio batzuk ere bultatu behar dira, ekologia, elkartasuna, autonomia, pertsonen autonomia, erabakitzeko e, autonomia hori, gure autoestima, segurtasuna, gauza horiek ere badute balio bat eta ongizatearen parte oso garrantzitsua dira. Beste horrek ere, agian gure ongizate sentsazioan askoz ere garrantzi gehiago dauka, diruak baino, behin diruko puru batekin gauza batzu bermatu ditugunean, bestea da bilatzen duguna. Eta beste alde batetik, lan produktiboa edo etxetik kanpo egiten den hori, eta lan erreproduktiboa deitzen dugu, da bizitza bermatzen dituzten lan horiek, etxeko lanak, zaintza lanak, nagusiekin, umeekin, Oiek berdindu behar dira, oreka bat bilatu behar da, lanen artean eta baita ere gizon emakumeen artean, hau da, denok denak egiteko eta modu orekatu batean. Horrek ere ongizatean zer esan handia duka batez ere emakumeen eh, ongizatean, ze hori gaur egungo gizartean oraindik ere gehien bat emakumeek egiten dituzten lanak dira eta guretzako hori eh, puntu oso garrantzitsua da. Mandoka, mandoka. Gerard Filoz Bayonan Ekainaren amajean ostilararekin Bayonako lan burtsan aratzeko zazpietan Lan kodigoaren austeari buruzko itzaldi ez da baida Zer getlitzen da oraino lege proiektuan Zein dira alternatibak Nora irabazi boroka Ekainaren amajean ostilararekin ratseko zazpietan baiunako lan burtsan. Sartzea urhilik. Seetasunak eta izen emaiteak. Zero bost, bost beratzi, bost beratzi, iru iru, bi iru. Edo info abildua bizimugi.eu e Bizik eta Manu Joble Sarangiz fundazioak antolaturik. Laurentz. Hala. Hala, te, iso egiten dituko, nire pompak eta ez dik... Ikusten jatzea, badiala, es, eskiak eta... Bai, bai. Kaparartetan egin izan iz? Bai, Zauriz beteik. Bai, bai, bai, bai, egan eh, behar diat nizin ez, eh, pentsatzen die berdin, eh, po, hua, euskal ikatzen, deus ez dila futitzen, baina ni uh, uh, bonatu fer nuk. Bonatu fer? Bonatu fer. Zer da hoi? E, bonatu fer, dena egin behar da, uh, badakik, komitatiak panean dielaik, nor deitzen da, eh? Laurentz! Bon, gero edozoen eh, gaizen. Ordinagaidua ez du bilten. Laurentz! dena bergaiza eta gero... Jarrako edagali ez du gebilten. Laurentz! eta ordean, astuntan behar den prestatu santier bat eta izan nuk kapar musten. Nun? Eh, hemen kakoilean, ainarbeko bidin, gure edagailean, sobera, eta zuainak pusatzen, eta azkenean hasten eh, trabatzen. Bona, natura hori, bezok, simenta, bezok, ezai, gudru eta simenta. ni ados niz, erre, batekin, eta... Napalma ekin, amikenek egin ziren bezala. Ba, ados. Bon, ordean, eta eh, ordean, horregatik, izan behin niz, hasten untan, kapar mozten txibeko zentako. Hala, nahi badik jakin. Voilà. Bon, et bali mazuzi, etxen bazter sehatzeko ebai, sibuko botzi ala deit, 0 bost berroita himetzu hoita sortzi hoita bedatzu lautan hoita saspi, laurentxek gomendioa helazi beiteiku, haentako lanen hartzia. Kaparamuzte toholako baduzi egiteko. Ados, bo, eta ulu ferratzen ere laken nuke, eh? <laughs> egen erteko. Beren jentek ez dakie, zer egan nahi dian, ulu ferratzen. Eh? Ego aize paiten. Hola, aize paiten, e. Eh. Bon. Ordin, bola. Bon, ordean, banean uh, eh, lehen nabiziko doinu entzunduk, eh? roka, eh, putikoak, kantan eta beste, bigarena putiko bat ere, eta eh, bo, argio pentsatu nean, emazte bat ere, ekarri behar nean, piskat eh, horrek eh, horrekatzeko. Eh, Komplikatu erodok, eh, beti atzamaitia, eh? Aizrako horraduk, tak! Eta, ordin, zenaiduk putikoa la neska? Neska. Neska. horrekatzeko. atzeko. Eta gio ere, uh, atzamaiteko zinez maite dudan kantari hande bat, eh, nekeziak bat dutiat. Bon, salbu klasiko handietan sartzen algia, Janis Joplin, uh, Patti Smith, uh, bada. Euskal nik egien erteko, egiazki maite maite dudan kantari handeik, Ez da, bon, bozun baite maite dut eat, egen eh, erteko, lehen behar maite dit. Maite hori hart eta zea... Eh, ez bereziki, eh, nik... amaia zubiriaga? Maite dut katialin indaburu kantatzen dilaik, bere boza maite dit. Bena gio musikalki eta bon... Le mekanizien eko hakni maite nian, ez dira, nur zen, le mekanizien taldian. Emazte bat, ez dakit ez da eta hori ama haidiak eh, ematola karaiba beo goxo hoietaik ah, ba, bai ba, ba, ikusten diat bena xogi mer dugu diskan urzen eh, andere hoi bon odian eh, ara eta bon eta junik uh, euskalerti kampo eta hor zinez maite dituztan kantai ande bat uh, andetan bada bat deitzen dena krisi ind ez duk ezagutzen bon erraiten badiat zetaldian izan zen behala agian ezaragunago dateke. The Pretenders. Ah, bai bai, eh? bai, bai, bai, bai, bai, bai. Duk uh, eh, emazte bat, eh, karizmo askiuna dina, boz, zantzuala, eta bere musika bon, roka duk, rok melodikoa, zinez melodikoa, ah, minibat, bo, ez variete lat iorten, mena rok melodikoa egiten dizu, Anis diska egin ditue, dutue, gio bere karriera aurren egiteko, eta gio aurrak ezi eta berri jintzian, mena e, sekulan utzi ez balu bezala. E, berdin. Eta hor dian, atzamandiat ez bere eta versione bat, oa hor nahi da bea ekin. Eta hor presiatzen alko duzie zinez bere bosa zentzuala, zenta egiazki, bosa zentzuala da. Gio inglasez kantatzen dizu eta gien erteko ni, ez da tutik ulertzen. Yeah. <laughs> Mena nahiago duz nun baita, Ba, äh, geho, besteran, äh, äh, hütsi egiten dik turt, jorten dik bitoltzen kantoiek eta aminio babadaki alak zertaz adien, triste er dukoa. Ba, ez dakitxe, be... Utsin ez, azu sotoan, gidatzean, zolako er hizkeiakoa. Ba, ba, ordean, noizenka obe ez komprenitzia, eh? beste arrauen araberan egiten dugu gure ideia, eh? Eta azkenin, euska e, ekin behar gaitza, ez e ikas, hobe da ez kumprenitzi, hola gu egunzkeiak e, muzika gozatzen duzi, ebena ez erraiten dugunakoa. Bai, eta hola berdin, Pierpol Beizaiz, biziki baiteko kanen duzi eh? Igorri <laughs> diat, ez teat pentsatzen egaiten duna, bera. zian eh, eh, irekin lotura egiteko. Eta hori, eh, krisi inda zinez, boz zantzualadik, hor eh? urtuko ziste daik gabe. Eta eh, maiten dauku hor, Angel of the, of the, of the morning. Ados, ale, nuna izen horiadik? Eh, krisi inda. Krisi inda, ados. Ados. uh, to Stephanie Schiffer. I'd like to start with a song that I wrote for the first man I ever loved. There'll be no strings to bind your hand, not if my love can't bind your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me hey, just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay with me. Maybe the sun's light will be dim, so it won't matter anyhow. If morning's echo says we have sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay with me through the tears of the pain of the years. Baby, baby, baby, baby, just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, oh baby. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby, baby, oh baby. Emaste. Gizon eta beste. Josebe Ituriotz. Itxemandako, itxemandako. Josebe Itoriotz betiko gure solasaldietan, jendartea, ze iduritzen zaizuzuk e, e iparaldian gehiago erabiltzen da jendartea gizartea baino? Ondo iruditzen zait, e, gero gomendatzen dizueten noizbait Irene Arraratxekin hitz egitea berriako Euskara arduraduna, berak oso analisi interesgarria egiten du Euskararen erabilera sexistari buruz, eta azkenean jendarte edo gizarte, niri gustatzen zait jendarte, Baina nolagaren gai euskeraren erabilera sexista bat egiteko, eta askotan, eh, ez, berak bain, eh, eh, gizonen jendartea bain esaldi bate erabiltzen zuen, norbaitek idatzia, ez? Nola askotan saiatzen gara gauzak aldatzen, baina gero erabileran ba oso erabilera ankerra. Irristen. Hori bai, baina jendarteneri asko gustatzen zaio bai. Bale, eta gaur pixka bat, e, gizonezkoetaz edo gizonezkoek beren, beren buruari ezarten dieten zamaz, ez? Eh, ikusten bada kiro, ba, gizonezkoen eredu bata da indartsu eta indartsu horren inguruan, ba, nor gehiagoka bat, lehia bat, bata bestea baino hobeto eta indartsuago ez dakitzer. Eta e, ekonomiari hori ekarriz, ba, produkzioak eskatzen du, produkzio kapitalistak beti gehiago ekoiztea eta sortu dira makina kortarako, Fordek sortu zuen eta olako eh, kadena sistema eta gaur roboteak ezariak dira ba, eh, jendea baino askoz ere errentagaria delakoz, baina hala ere eskatzen zaiku enpresetan eta beti gehiago ematea. Eta hortarako sortzen dira, ere bai, holako egonaldiak ekasi komando militarrak bezalakoak eta sortzen dira, ja, enpresan barren murgiltzeko eta aldenik eta gehiena emateko. Eta, eta horren ondorioz sortzen den gauza da, norbera, langilea bera, iritsi dela, bere buruaz kulpabilizatzea, ez delakoz iristen, eh, enpresaen dinamika horrek eskatzen dionari. Lehen nagusia zen kabroia, oai norbera da kabroia. Bai, eh, oso hausnarketa interesgarria. Esan daiteke hori fukolkes fukolek esplikatu zuela oso ondo, eta nik uste dela subjetibazio prozesu bat, hau da. Lehen, kanpoan genitxun e, eh, agintari hoiek subjetibazio prozesu baten bitartez gure barruan sartu dugu. Eta berriro jainkoa agertzen da, ideia hontan, ez? Hau da, e, konfesioaren ideia adibidez pentsatzen badugu, zu e, e, elizari egiten diozun hori oso interesgarria da. Oda, momentu batean, gainera konfesioa ez da asera-aseratikan ezarri zen ritual bat, Baizik eta erramenta hau uste eta amairu garren mendekoa dela, amairu amala garren mendekoa dela, ez? Bai, psikanaliza sortu baino leheneko bai, zerbait da? Baina psikanaliza eh, baina, baina asko zede perbertsua da, zetigan, polizia barruan dara mazu. Apaizak ez dizu, kontrolatzen, ez dakazu kamara bat. Baizik eta zu, txintxo, txintxo, kontatzen dizkiozu zure pekatu guztiak. Joaten zara astean behin, edo, anjartzen jartzen zara, eta e, tonto bat bezala, ez, ez dakit, e, esklabu bat bezala, kontatzen dizkiozu... Bela uniko zaude, bela genera. Uniko, eske bai, bai, e, simbolikoki, ez, irudia oso fuertea da, ez. barneratu egiten duzu polizia hau ekonomiara ekarrita eta zuk aipatu desen ere duenetan, e, barneratu egiten duzu, moral horretan, barruan sartzen duzu zure nagusia, eta azken finean ez duzu behar kanpoan izatea norbait, e, esatnez ez duzula lan gehiagia egiten edo gehiago egin behar duzula, zuzarelako, azken finean, zure moralitate kapitalista horren pean dagoena eta denbora guztian zure buruari esaten diozuna, ez naizari egiten beharko nuen guztia, ez? Eta ahots hori nik gaur egun denok dakagula barruan sartuta kapitalismoaren arrakasta importante bat izan da, ez? Eta gero bestetik ere importantea iruditzen zait gizonaren ereduan ulertzea gizona ez dala klase homogeneo bat, gizon guztiok etzarete berdinak e, gizonek ere e, opresio maila ezberdinak biziko dituzte, adibidez, e, esate baterako gizon arrazializatua, ez? Pentsa, estatu batuetako e, realiti hoietan nola poliziak eta nola e, joaten dira beltzen nauzuetara, zelako irudia ematen diguten gizon beltzarena esate baterako. Edo, edo hebene arabiarrak eta berdin da, eh? E, hori da, hori esan behar nuen, hemen arabiarrak edo latinoak edo, ez nola, e, e gizonen klasea ere ezin da ulertu era homogeneo batean. Oain bertan ari gara adibidez, gizon kapitalista arrakastatxuari buruz, hau da, beraren, bere barruan lana sartzen duena, eta arrakastaren ideia lanaren pean sartzen duena. Baina, eta orain, e, e, honi emakumea batuko diogu, emakumearen realitatea beti da okerragoa, zergatik. Moralitate hori bi esparruetan e, barneratzen duelako, momentuenetan, emakumezkoak kapitalismoan murgildua gaude gizoneskoak bezala, eta gainera moralitate hori gehien askotan adibidez, eh, ikasketetan oso ondo neurtzen da, emagumezkoak autodisziplina gehiago da akate. Azken finean, emagumezkoa irakusten zailako perfektuak izan behar direla, ez? Naiz eta gero ez errekonozitu lanak egiterakoan eta emagumezkoak disiplina gehiago barneratzen dute. Ez da berez azkarragoak direla edo disiplinatuagoak direla, baizik eta gizarteak disiplinatu egiten ditu gehiago, azken ginean lan gehiago egin behar dute. Eta moralitate hori batzen da baitere esparru pribatuan esate baterako. Zagartatzen zaio ama bati onartzen duenean ez duela nahi bere umearekin egon, nazkatuta dagoela, denbora librea nahi duela, ez? Hori emagumezkoak publikoki ez dute esaten. Kostatzen zaie ama gaiztuaren e, eh, amu horri, ez? Mamu hori dagoelako, bildurra diogu, azken finean, e, gainera emakumeen lanak maitasunean oinarritzen dira, hausko ere okerragoa da, aratizuk. Eta naturalki omen dela. <laughs> Naturala maitasuna egin behar duzuna, eta onartzea momentu batean nekatua zaudela. Ez duzula nahi umea zaindu, ez duzula nahi zure ama zaindu, ez duzula nahi zure aita zaindu, hori gizartean santzio oso potente badaka. Orduan, bai, ze gertatu da polizia, barruan sartu zaigu gizoneskoa bai baita ere eta emakumezkoa bai baita ere eta polizioiek ezberdinak dira gure kontzientzia hori gure moralak barneratu duen polizia hori ahots ezberdinak ditu ere mu guztietan ez esate baterako Gizonezko baita ere sexualitate nor dakazu ez futbolaria ez gertatzen zaiz futbolari homosexual ezagutzen ditugu Zer? Oficialki gutxi. Ofizialki nik esango nuke ez da bat publiko. Batzuk ez dut izenik, batzuek aitortu dute, baina, bueno. Oso oso famatuak direnak eta lehenengo mailan edo jolasten duten horietakoa, ni horrein dikan ez duten txun, eta baina posten naiz, noiz baite eh, edo norbait hor e, badago, ez? azken finean gizonezkoak beraien seksualitatean adibidez, eh, ere polizia badakate, ez? Moralitatearen polizia hori, hau da, eremu ezberdinetan ematen da, eremu kapitalistan, nik esango nuke dela, Jainkoa barneratu egin dugula edo jainkoa poliziaren irudi horretan barneratu egin dugula da zertan urentzen den gue utxumandoka hau iz eskerak beti bezala gue kolaboratzale Fidel Dien Charles Bidege, Ainara Plaza Ola, Josebe Iturriotz eta Lauren Txetxegoe Nikene aldetik beste behin bat arte betiko ber aholkiaekin izan ahalbe zain zorion txustut eta egin eginoz hamar segundaz zorion izateko ariketa tipitio bat Atxatxat, mila popot edo musu, ziek ikus, izan eta beste behin bat arte.